да кажем, че ние сме едно малко стадо, ама Христос се ратува на едно стадо. Затова, защото ние сме избрали в истинският път и в истинското место, нека да бъдем. Не сме отишли някъде сега да отражаме Света Тройца, на някой рит, или да отражаме Света Тройца църквата Свети Никола, или да отражаме Света Тройца там някъде си, на някое си место. Ние знаем дека Света Тройца е таткото, сина и тук света. Три са таткото, си и тук свет. И днеска е Света Троица. <laughs> Пентакост. Духов ден. Ден на Светия Дух. Изливание на Светия Дух. Той е празник, същината на празника. Овие три дена съм поминал катастрофално на работа. Затоа што гледам работи што не са угодни, што се прават пред Господ неугодни работи. А това изливањето на Духа Свети, оживувањето на апостолите, и тръгнованието сила на апостолите, они и заменија с празник на мъртвите. За душница. Па ќе одеме ние на гробиште. Ќе ме на душите да ядат, да пият. Па Господ така речел, ако ме нахраните мене и ме напоите мене, едно от добия валите и мене сте ме не поиде. Меѓутоа, е завртел работа толкова успешно што ги заведел луѓето да на тия, на мъртвите да носят. За Исус воскресна, Амен. Исус не е мъртъв. Исус възкръста и на 40-ти ден на Спасовден. Он се възнесе и рече, аз като горе и ки ви пратам утешител. ки ви го пратам духа на истина. Духа на истината го знаете ли е кой Надо не го знам. От и не аз сакат в истината. Ама вие го знаете. Духа на истината ке ви води. Низ овај живот. Ке ви води низ овај живот. После това, на пенстиот на пенсиот ден спаѓа Светиот Дух. Усила. Затоа што и самиот Јован викаше, после мене иде еден што е посебен од мене, затоа што тој ќе ве крсти со огън и со Дух Свети. Тоа е Исус. Исус се вознесе и ги крсти апостолите со огън, со огнени јазици и со Дух Свети. И они не останаа истите. Светиот Дух, сакам оваа вечер да потенцирам, дека Светиот Дух кладовай врз нас. Он ни дава и дарби, ама Он повече сака да ни възмени живота. Светиот Дух кладоваја, Он сака да настава промени е нас. Лесно е на Господ да ни даде дарби. Може да имам дарбата на пророкување. Може да пророкувам. Ама ако нямам любов, ако моят живот е за никъде, аз съм само кампана шотропа и нищо друго. Нищо друго. И затова на Пентекост, кога спаги Светия Дух, е, Исус това му вика на Петър, на той камък я направя, е ке се издига църквата моя. На той камък, на Кифа, на Петър. Затоа што знаеш Исус кој е Петър. Светиот това довага усила. Усила, дека што беа скриени учениците, за да ги убият. Светиот Дух довага усила, дава сила, Петър излава и проповеда. Петър е сменет. Не е више тръската. Симон тръската, не е, што се клаташе лево и десно. Сега е камък, карпа, карпа. Проповеда за Исус. Обракят се 3000 души. От един момент той е Светия Дух. Той е силата на Светия Дух. Ние можем да от сведочение, евангелизации, сведочение, сборение, да се молим, дори да се напретуваме по-късен. Ама трябва да оставим това на Светия Дух. Светия Дух дойде, усилва и ги смени, и ги прати. И они го носят Евангелието усила, усилата на Духа. Затова Дух беше дойден. От Исус се възнесе. И сега третото, третото дел е тук. Тройденият е Бог. Светия Дух е тук. И Светия Дух е тук сега да го пресвечува свето за грех, за суд и за право. Светия Дух е тай, що пресвечува. Не ние. Много е лесно на човек да му кажем дека е грешен. Ти, ти си грешен, ти трябва да се покараш. Що ако ми е на мене Моника а ти си, зоки ти живееш от греб, ние живеем у греб, това вода. Па сите така живеат. Па сите одат всяки там, сите от правостаната църква, сите падат свеки. Ама Светия е Дух който е никога просведочи, ти си друг човек. Друг човек. е Светия Дух. Пресведочуваме, водиме до кръста. Там, на Голкотския кръст и го гледам Исус и Светия Дух вика, ти си грешник, си да сгреши, си да се лиши на Божията слава. Що трябва да направим? Верувайте и покайте се у името на Исус. И ги бидете кръстени. С силата от Небото. Значи наново човек, наново роден човек, го има Духа Свети. После това, давай им си на Пентакост, Пентакост, и добиваш още по-голема сила, сила, за да успееш твой характер. Сила, за да видиш Божия слуга. За да видиш Божия слуга, мора да живееш свят живот. Така Господ сака. Така Господ сака. И затова Авраам вече ти чита за тази живот. Какъв този живот ние трябва да имаме? Дадем от Светия Дух сега и дозволвайки Светия Дух да не ме да ставаме с лични на Исус. Ке читам от Евангелие от Йован 19 глава 28 до 30. това, знаеки дека целокупното негово дело е завършено, а за да се изпълни светто писмо, Исус рече, жеден съм. Там имаше еден сад понсовиц, вински оцет. Откако закача сунгер, натопен во винскиот оцет на една прачка от хизоп, му го принесоха от устата. Щом вкуси от винският оцет, Исус рече, се свърши. Ото е наведна на главата и умре. Исус, Господ Исус Христос, дойде. Господ Исус Христос ги спаси логито от грева, освободи. Та истия Господ ги изгонуваше демоните от логито. Господ ги изцели. Господ ги хранеше. Петилени, четирилени, деветилени души. Господ и проповедаше на тия луги. Господ ги познаваше тия луги. Никой не трябваше да му сведочи на Исус, що има човеко сърце. Никой. Затоа Господ ги знае срцата. Господ ги знае срцата. Всекое сърце Господ го знае. И какво чука, и какво диша сърцето. И няма потреба ние да го фасцилираме Господ за нашите порисования. Защото Он знае че имаме недолу во нас. Знае, ама дава време за покаяние. Божията милост не води към покаяние. Тие исти луди, што го следеа, го причекава като цар в Јерусалим. Постилан му Павло, остана цар на висините. Тия исти луги го преодоляват, напиват. Тия исти луги, истите луги, рча, разпнива. Какви луги ли са това? Какви само луги ли са? Тия истите луги. Исус, кога беше на кръста тепан, мачен, дехидриран, целил кръв Лагония, от я знам какво е човек, кой е Лагония, гледава татко ми какво е Лагония, знам какво се мачи, една чаша вода трябва да му дадеш. Кой е сака, даде му, без разлика, той е Лагонията, знам какво е днес, гледам татко ми, знам какво му е било на Исус. И они знае, И аз знам, и они У Лагония, кръв, дехидрян. И он вика, женен съм. и замисли. Вместо водичка свежа, дава на оцет. Кисен оцет. Пред смъртта, лагунята, кой чувство го имал Исус тогава? Що ќе направиме я и ти ако беме на то место? Ама Исус ја прости. И сега си речеме, какво може да бе тия то да го направи? Какво може бе? Какво може бе да сме били ние? Нямаше какво да го направим. Ние сме християни, ние сме свети. Ние се стремим към светост. Ние не би го предаде Исус. Петър, три пъти се ръча. Няма да го направим на това. Затова, защото ние знаем кой е Исус. Ние би ги му дадем цет. Знаем ли шо? Денеска е Пентакост, постели. Ама Исус денеска вика. Жена Исус. И денеска Исус вика, Жезо, църкво, що ти ми дадете? Що ти ми дадете с вашите животи? Що? Вино, оцет или вода свежа? Що? Той е темата. Железо. давам с нашите животи, му даваме две работи. Или оцет, или вода. Какви са нашите животи? Исус кой вкуси от нас? Що вкусува? Оцет и да тръгне главата, или свежа вода, да се свежи, който е види неговата църква. Защото то не е нуден. Сега се запрашваме, що ви е представува оцет? Що ви е представува оцетът? Живот. Живот. Спорим сега за нас християните и за християните що се декларират дека са християни, що стават велик ден, а дават оцет. Видлив оцет е то више. Той е видлив оцет, без да се крие. Они, они со нивите животи сакат угодат на Бог, ама не угодат на Бог, не угадат на разни богови. И са завлечени, и са заведени. И Исус, и християни се нарекуват. И Исус, кога вкус е от них, тръга главата луѓе. Угодно ли му е на Исус да се носи на мъртвите ядени? Угодно ли му е на Исус да казваш неговата кръв и дойш да нацуваш икона? Угодно ли му е на Исус да държиш свеките и да викаш е за светлината на, на татко ми ще умре, да се отиде, да се отиде по-лесно, да го найде бато. Ако го беше аз това направил. Дали му беше угодно? Угодно ли му беше не някой отиваше майка ми, ако отнесеше на, на мъртвен? му на Господ, ще ме присъдочи, аз се признавам да ги направиш тази гръб. Ама седам, седам и Бог ми вика, не се пие от Божията чаша и от демонската чаша. Не оди и на Божия трапеза, и на демонска трапеза. Да. Моля да се избере. Моля да се избере. Или си со Исус, или си против Исус. Или си отцет, или си вода. Друго нема. За разредено нема. Ке го изплюхи това. Отцет или вода. Сега тук читам от Колосяни 3 глава, Трета глава Колосияни. От 5 до 9. Затова не дозволувайте вашето тело да управува со вас. Умъртвайте го във вас оно што е развратно, грасно, похотно, зло и алчно. И алчността е невитна и идолопоклонство. Ваквите постъпки го предизвикува Божият гнев. Така постъпувахте вие, кога вашият живот беше неуреден. Сега трябва да престанете с гнев, омраза и злоба. Престанете да навредувате и да се служите со непристойни зборови. Немојте да лажете. Вие веќе ја собрековте и ја фрлите вашата стара природа со незината, со незината навика. И сега прво Јованово послание прво Јованово послание Второ глава 15 до 17. Немојте да го сакате овој свет, и оно што тој ви го нуди. Зашто ако го сакате овој свет, во вас нема љубов спрема небесниот татко. Тоа што го нуди светот, телесните покоти, желбата да се има се што ќе се види, гордоста заради богатството што се поседува, не е од небесниот татко, туку од овој свет. А овој свет и световните покоти се краткотрени. Само оној што е исполнува Божјата воля останува вечно. Амен. Амен. Значи ние не трябва да удря по тялото. Първо и основно нещо. Господ тук ще ни кажува. Не можете да удрите от телото. Кой се е от телото? Жнение смърт. Кой се е от духо? Жнение живот вечер. Кратко ясно. Защо? Затова, защото телото и телесните страсти не можат да му годат на Бог. Телесните, телесното свакяние на Господ не е религията. Религията е това, може да кажа. Религията е телесното, да се дойде човечкото, да се дойде до Бога. Човечкото. Аз ке го подмитам Господ. Аз ке му отнесам ягне, курбан. Аз ке му отнесам вино. Аз ке му отнесам свеки. Аз ке му отнесам зетин. На Господ това не е трябва. То телесно на него не му трябва. Ой, он е дух и истина. На него му трябва дух, на него му трябва духовно да пристане. Затоа што телото секогаш води смърт. Задоволувањето на телесните страсти води смърт, и И секогаш има борба помежду телото, телесните страсти и Светия дух ще у нас. Они са постоянна борба. Секой ден, Секой ден има борба. Дали да говорим на духа или на телото. и телото си го стремя, си го тражи своето. Павел вика, беден съм ти аз човек, го правам точно сакам да го правам, правам го точно, нека да го правам. Защо? Затоа што Захаров вика што е, го пресведочува крево и телото кога се знае дека тоа е грешно и пожело, се стреми към това, към телесното. Сабале, не ми се станува. На работа не ми се Не ми се станува се молам. Телото си го сака своето, сака си е отбор. До 4 сана беше на работа, Ойде дома легна, забеля пола саната. Бе, знаеш ли шо? Толкова тежко ми стана, шо, шо се мислеше да дадам да проповедам. Какво ти проповедам? Искрено кажувам. Телото реагира. Телото сака отговор, телото си го сака своето. Ама викам, Господи, аз се победам. Ке се победам. Затова шо, ако му угодуваше на телото, шо ке направиш? Сатаната после ке ми се смееш, успела да ме победа. И ке ти стане тежко, и ќе си викаш, леле, защо може да стиг Духа Свети. Събали не на да на стих в уша. Има да станеш на Сабале. Стани тело мое и просто и Господа. Не редува на тело, стани тело мое. И просто ви го вика Господа. Защо? Но ние сакаме да възставяме Господа. Во името на Исус. Продължуваме. Духа Свети, ни дава сила да одеме у дух. Ама наградът има мъчета. Сега, какво да избегнем? Да не одеме по телото. И кой са тия телесни страсти? Телесна страст има поход, има порок, има задоволение на некои телесни потреби. Вика Бог ги остави от другите на нивите помрачени умови. И тия помрачени умови почна да го, да го игнорират Господ. Почна жените не природа да общат, мъж со мъж, перверзии, бракови, хомосексуалци, а, со животни жените. Тоа е факт, луѓе. Да. Тоа се оставени они на своите помрачени умови. Тоа е телото. Телото се стреме секогаш, секогаш угрева. Тоа е родено. Вика, дали имате поход? да немате порок, алкохол, цигара, дрога. Малко само. Една чашка. Една чашка, две чашки, три чашки. Едно цигари, две цигари, три цигари. Един джойн, цял младите са наречени много на джойн. Они мислят дека се шолета се се яда. Кул. Сака да бидат кул. Сака да бидат отпущени, релакс. Сака да бидат релаксирани. Всяка търе се да се владат едни со други. Некои изрази там още има. И когато ти го постигат, е додеки по телото, телото това го сака. Децата да от себе знаят, че правят. И после се усекат криви. Не само децата, сите луги. ли го това. ли го това. Ама после ни е криво. После ни е криво. Какво да се основуваме? Тражаме сила. Сила от Господ. Сила от Господ. Нема више подсказници. Нема. Нема више pornografije. Нема! Три, четири пати има пагянова порнография. Скъпо християнин. Замислите, християнин. Zborni jazici, се тук свети. И си гледам порнография. И плакам. Плакам. Господи, бе, шо, аз не, не сакам това да го Молитва и пост. Пост и молитва. Пробайте. Я ви гарантирам. Пробайте пост и молитва. Що ви дава вашия проблем? Пост, молитва. Ке биете освободени. Я ви гарантирам. Господ ви гарантира и аз я ви сведочам. От я беше освободен. И готово, избирате. То е избор. Зависност. Со едното, долага второто, па третото и накрая долага зависност. На събрание има молитвата, зависи се от нещо друго. Що е на право место. Що е на първо место? Що на Сабале помислиш, от тоа се замисли. Вика понатома алчност. Алчност е оцеп. Дали има алчност у нас? Да, да се посака се што е туѓо, да имаш се, да имам пари. Нека да пишу алчността. Алчността вика е корен на секој е зло. Е равно на идолопоклонство. Алчността е равно на идолопоклонство. Затова, што алчно човек секогаш гледа да има повече повече, повече. Телесно. Защо? аз можем повече от по дема да направя, по-голема кухня да направя. Аз можем по-голема кола да купам на купим и заглавя с сукрините. Аз можем повече вода да направя. Алчност. Ние трябва повече, повече, повече. Посвети от Повече, повече. Посвети от ние трябва да се текаме за кой Бог да го има след Дух. Нало да ви има Божието царство. Нало! Алакташи. Трябва да се лактаме кой, кой да види изпълнен със Светия Дух. И тогава ги го няма телеството. Ако сме изпълнени със Светия Дух, телеството го няма. телото оде на кръсто. Телото мора да оде на кръсто. И да умне там. Како Христос ще умне. И да възкресне. Како Христос ще възкресне. И телото мъртвия вика, а, човек не греши. И се казва веднъж казоки, тук беше на праши, да ли сме ние живи? Да, ние сме живи! Вика, е, па трябва да умрете. трябва да умрете. Хората му, гнев, рутина, телесност, гнева е, да нали разберем повече. Гнево го има всеки. Гневете се, ама не грешите. Затова, што гнева човечка а, чувство е това. И ние се гневе И се лютиш. Лютеш се и се гневиш, ама няма да сгрешиш. И додека не заре слънцето, трябва да се ослободиш от тази гнев. И от тази лутина. Вика, Господе, а да не лутиме, да му простам ли, се допата ли колко? На дено. На ден, на ден. Значи гледате само, не грешите. Простувате се един на друг. Какво Исус ще прости, така и вие се простувате един на други. Омраза. Лъжство, омраза. Има ли личности, ще викате, как християните не трябва да употребуват това избор. Мразение, омраза. Ама пишу, омраза да немате е един от друг към брат или към сестра, омраза да няма. Да няма омраза помеѓу вас. Затоа што от омраза Кайн при Каин Авел. Защо го мразеше? Защо го мразеше Кайн Авел? Затоа што Авел принесе кръвна жертва, чуваше ягниня. И брат ми беше благословен. Брат му кайн. беше алчен, Завитуваше му и не го тръпеше, мразеше му. Оти, е, принесе му жертвата, Бог благонаклонно е погледна. А Вайко принесе жито, жертва. Бог не е погледна. Що беше проблема? Проблема беше Каин. Затова, що му не говореше на брат му, затова, що трябваше да отиде към брат му и да рече, брат, дай ведно от тия твоите ягли, нато го вложите да го принесе на Господ. Решен проблема. Каин ќе го реши проблем. Брат, абе, извини, аз ти погреши, ама стварно, така и така ти рече, можеш ли да ни простиш? Готово, решен проблем. А ако не се реши проблема и тази гнев расте, расте, расте, дойде до омраза, омраза, омраза и накрая дойде до убийство. Дойде до убийство. И се реши проблема. Мало сутра. Вика, аз съм чувар на моя брат. Какво не си чувар? Ние сме чувари един на други братята и сестрите от църквата мора да се чуват едни, едни с други. Ако ние не се чуваме, тогава е нищо не сме направили. Тогава е сме телесни. Тогава сме оцет. Тогава е сме оцет. Ако не се чуваме един с друг. Или ти рече ми към Каин, не съм аз стражава по моя брат, що всяка нека прави. Ама да, ние сме едно тело. Едно тело сме. Ако страда раката, страда и ногата. Така да да нема образа, злоба. Злоба, да напакостиш на други. За една цял, ке напакостя, ке му нанесам щета. Защо мога да е по-голям от мен? Защо мога повече да има? Оцет. После това ли спомнува слово Йовановото послание. Гордост на живот, пожела на очите и що беше другото? И телесните страсти пак. Пак ги наведува телесните страсти гордостта на живота. Гордостта е най-опасният неприятел на християнина. Най-опасен неприятел е гордост. Затова ще поради гордост и дявол падал. Гял бил водач на ставането, архангел. Архангел. Рамен до рамен са Михаил и са Габел. А на толкова много кога славил имало помазание, Шокяло се възгордял и кал да стане еднаков на Бог. Бог е створител, Бог е створил Вселената, Земята, звездите, месечината. Все е от Него е створено. Все. И обаче ти сака да види радост от Него. Дявол. А дори на третина от ангелите ги запечува да бидат со Него. Настанува пълна, защото гордостта владееше там, Гяло пагел. И сега Гяло иде на тази финта, истата финта. Истата финта Гяло потребува тук. Знае колко е бавно се види Божието присъствие. Дявол знае колко бавно се види Бог и Божието присъствие. И он е любоморен на нас. Он на нас е любоморен. Ние ако славяме тук и копееме, и го има помазание, дявол ни е любоморен. И що сега да направя? И ти намета някаква мисъл, някаква идея. Хи, хи. Добре, Бабе. Бе, реднал бе. И ти си викаш с това на така. И сега сакаш да спадаш по над тай и тук е прелува гордост. Чекай, он ли повече знае или я повече знам? И аз от 10 години обирата, он е на година, он ке ми каже он. Гордостта е най-опасна край водачите и кай служителите. Тук се я е през Божите служители. Всеки отговорността дявола сака да я внесе кај Божите служители. Кај тие што се на първито тържни места. Затоа што знае, викам, ако паде пастора, паѓа црквата. Мислам, доаѓа до раздор. И там удара. И затоа ние трябва да се нали? молиме по молитва, на пост. И да, да ги чуваме нашите браки и Да видим чувари. Ами. Да видим чувари. А не да ги гледаме само и да се смеем от страна. Ако и гледаме проблем, моли се. Пости. Господ, ще прави чудо. Гордостта. Що е гордост? Кратко и ясно. Спротивно на полезност. Гордост е спротивно на полезност. Гордият човек сякаш мисли дека е он им право и сякаш другите, а другите ги гледат високо. Он не сака се спуща на то ниво и да те види от това издание, кой си ти си. Значи е секош от високо и секош гледа високо и секош много он начин како да ти каже што да направиш, како да направиш ово, оно, ала, бала. Тоа го има кај газите, во фабриките, има го кај увојската, кај десетари, има го кај шепови, има го јавува за тоа. Вика, ако сакаш човек да го видиш каков е, дай му само малку власт. Само малку власт му дај. Он ќе се покаже како Ке нема да ги познава николку не после тая гордост ќе го завлече. Додека пишува словото, секогаш имайте по-високо мислене за другия от себе. Пишува. Секогаш имате по-високо мислене за браките и сестрите от себе. Ако то го правим, успя да се. А ако не го правим тоа, си. Исус кога ќе вкуси, ќе се тръгне главата мисля заместите. Исус да те вкуси и да се тръгне главата. На нали, никой няма посъкъл това, на мен не съм това. Не сакам. Не сакам, когато отидем и да рече Господ, Господе, ние от Твое име се правиме. И он да рече, не е познавам. Ама ние пророкуваме, демони изгонуваме. От Твое име се беше Господ. Не е познавам. Защо? Отиви ти вика, не ги вършете моите заповеди. Затова, кратко ясно, не ги вършете моите заповеди. Почва да научите. Се ще видел пак от Георгия, са да е лего. Погледнеш палата, ух, да е моя сега. Кола, да е моя. Исус вика, ако погледнеш за твоите очи на жена, и я посакаш на кръста си грев. Не само за жена, обесува се и за коли, и за коли. И там го зад пишува, не имате да посакувате кукята на ближния, нивата на ближния, не имате да посакувате стоката на ближния. Нищо не имате да посакувате, защото е ближния. Може да ръчте, не имате. Оти ке сгрешите. И ке видите оцете. И ке видите кисли. И ке бидеме кисли, ако правим това. Ако някой земал, ако Господ го е благословил, трябва да се радува. Трябва да се Оти, Кой сте ние да му кажем на Господ, кого да благослови, кого да не благослови? Он си знае работата. Он е створител. Да. Он е створител. И Бог знае кой на дека е поставен и защо е поставен. И кой е волята Божия, за точно там дека си поставен, трябва да вършиш Божията воля. Ако вършаме моята воля, я няма да сакам да я продавам, ще се разправя с 200 души там. че става честявам, пак го правим, се знае какво е. За 15-10 може да станеш на детенце от толкова десетина вече, че слава, може да станеш от отидеш до слава. От 25 изрещаш 45 степени. Морам, заради това, защото Господ речел така да биде. Той е свидетелството. Немойте, вика да се завидувате и да умърнете един на други. Вика, Павле, вика, напоиме ме со млеко и не ви това твърда храна. От и уште сте телесни. Не можете да сварите. И понато подоле пишува стихо защо. От и меѓу вас има завист караница. На коринтияните ви като Първа глава, кога беше? Меѓу вас има завист и караница. И вие сте от сет, Павли вика. Вие сте от Трябва да растете до Господ. Какво Како ќе растем Господ? Попосле кажа. И сега накрая крајот чук и види четвъртото нещо е моето я. Я Господе за тебе служам, на тебе ти служам. Я Господе там работам, я Господе ваму работам, Я, Господе то го направи за тебе. А Господ вика, дай човек, човек е, Господ вика. Господи остави нещо я да завърши се ти завършуваш на нали? мен и нищо не оставаш да завършиш. И аз Господа. И сега вчера добили на поръка от, от Йован Гюрков, може да знаете, от Бугария на Даниела. Пишал ми е там, бутая е скалата. Стихче, не стихче, не върне, статичка така. Некой човек, некой човек молил се, тържил го Господ, и Господ му дойде и му вече пред врата, радвам отворите, ставам скала, ти трябва да буташ. И аз да буташ. Ти тикалото ще казват всеки да. Добро, чим ти така сакаш, така нека биде. И обаче всеки ден не бута потискава. Излезе бутея да е триса, бутея да е триса. 7-8 години. И накрая човек вика, стварно вика, аз защо е потом вас скала се? И гало тоа чека, сомнеш. Давай ги вика, не правите, нищо не направи. Никой нищо си. Само е бута бутескава, тако ненормално вика, нишко и нищо си. И вика, Господе, ти мене ме запретнят, защо лоно ја направи? Што аз направи со тоа тебе ти сега послуша? Що я направи? Мойто я, яс. Не ја требаше да ти слуша, ти сега ме тераш скалата да вето. И Господ повика, човек, погледни си град с тебе. Давай погледни работнички. А, работници со жулю. Човек, погледни, погледни си ги мускулите. Ей, а я съм бил як. А вие какви баци ги краде, вика си да бил со си вие е там скалата, Господи. И ти си отсвърстал вече. Леле, Господи, аз съм отсвързвен. Аз съм отсвърстал. И вика, най-више ми се допада твоята послушност. Беше послушен от тая скалата. А вика, сега скалата, и аз я премести. Господи. И преместя скалата. Наручение. Ние трябва, трябва да имаме вера в Христос. И вика, надолу вика, вие имате вера и плани да преместувате. И ги ги преместите. Ама не да забравяте кой ги е преместил. Я ли ги премести? Аз ги премести, Господи, аз. Мало сутра. що съм аз. Молика, молика мене през очи. Не молика през очи, свети дух. За една за молики за Милка, я те у Стария Завет или не там, Господ ми там не иде. То беше сигнал, той иде у Стария Завет. Ама добре, беше не съм оцен. Значи това беше оцен свежа вода. Сега да видим свежа вода. Покаян. Наново роден християн. Ново създание. Свежа вода. Покаянието името на Исус. Очистуването на гребовите. Очистуването на вътрешността. Ние сме ново създадени. Ние сме наново родени. Ние сме нови милови нови имена. И се трябваше, що да приемаме Светия Дух у нас. Светия Дух у нас. Светия Дух да пребива у нас. Колко ние ќе бидеме изпълнети со Светия Дух, рекам, че вода ќе претече од нас. Кој верува во мене, вика, рекам, че вода ќе тече од него. Ама кој верува и биде изпълнен со Духа Света, а река, од жива вода ќе тече. Исус тогава се освежува. Од нас кој тече жива вода, Исус се радува. И тогава вика, дојдете верни слуги. А сега сте мои. Сега сте вода. Нема гордост, нема алчност, нема завист, нема любовора, нема. Сега сте покаяни за тия работи, очистени и сега сте свежа вода. И Исус у нас. Оживо. Дали сакам Исус да у нас? Да. Да видим водата не. Значи, и сега, кога се издаде тук Свети, първото нещо, що ни го даде, го пишу в Галатяните. Първото нещо сега, ги читам от Галатяните, пета глава, от 16 до 23. Вика се Йолаха, делата на грешната телесна природа са видни. От 16 до 23. Така. Сакам да ви го кажа много. Следно. Дозволите Светия Дух да ви ръководи и нема да им подобнувате на грешните телесни походи дозволите Светия Дух да ме ръкова, Това е стебола. Грешните, телешки похоти се противат на действуването на Светия Дух. То е пръска ще го кажа. А Светия Дух се противи на действуванието на грешните телесни похоти. Гледаш какво е оборвано. Они се противят един на други. Вика, овие две сили се борят една против друга. Това значи, дека нема да можете да правите все, што ќе посахате. Ммм, Можем ли да правим също по всяка? Не можем. Но ако сте владени от Светия Дух, значи дека вие веќе не сте под законът. Ако сме владени от Светия Дух, сме свежи води. И сега кажу, делата на грешната телесна природа са видими. Блуд, погани работи, разврат, идолпоклонство, вражане, омраза, кавга, любомора, гнев, себищност, подълг, ереси, завист, пиянство, развратни гозби и слични неща, за кои веќе порано ве предупредив, како што веќе ми зборував, оние што прават такви нешта, нема да го наследат Божјото царство. Од друга страна, ако ве раководи светиот дух, тој ќе ги произведе во вас следните плодови: љубов, радост, мир, трпеливост, љубезност, добрина, верност, кроткост, самоконтрола. Не постои закон што е против вакви нешта. Амин. Кога? вода? воля, любов, радост, мир. И ако си невозен, радувай се. И ако не сакаш, сакай. И ако си немирен, биди мирен. Ама како Господ? И ако си нетрепелив, нетрепелив, имай трепеливост. Ако си нелюбезен и ако не сакаш никой да ти е дома, биди любезен. Повикай него на кафе. Ако си лош, Господ ке да направи да добър. Ето само един е добър. Ако си неверен не е верен, верност, верност на Господ. Ако си тих и не нескротлив, биди кротък, кроткост. И накрая самоконтрол. Ауфа. Самоконтрол да има човек, да го контролира своя език, вика, е съвършен. Човеко, що го контролира своя език, е съвършен. Колки е вкуси е Исус. Господ сборува. Колки е вкуси Исус. Вие сте вода. Вие сте водичка, служувате ме като църква. Знаете кой е радост имаме? Господ е тук, Бог Светият Дух е тук, оваа църква. Аз ви гарантирам, затова що много църкви, много църкви са жълни да го имат Светия Дух и Ешелия, да бъдат помазани църкви. Църкви водени по помазанието на Светия Дух. Какво? Ако сме вода, ако ги имаме убия дарби, защото Господ ни ги дава преко Светия Дух, вика, Светият Дух я издева Божите любов по нашите сърца. Ние не може да сакаме. Ама ако ги отвориме нашите сърца и Светия Дух се издее у нас, ние ќе добиеме Божјата любов. Божјата любов се добива преку Светиот Дух. Господе, дай ми да сакам. Дай ми да сакам црквата, Господе. Да се сакаме едни со други. По тоа ќе не познавам. По тоа, ако нямаме любов, нищо не сме направили. Сега ќе читаме со луѓаните. Православянин, четвърта глава, 9 до 12. Е, Вика, нема потреба да ви пишувам дека треба да се сакате еден со друг. Самиот Бог веќе ве научи како да се сакате. И вие веќе покажавте својата љубов према сите христијани во цела Македонија. Сакам само да ме охрабра, драги приятели. тая любов кај вас уште повеќе да расте. Трудете, трудете се да живеете тивко, да се гледате својата работа, да се заработувате за живеачката, како што и ме учихме. Така и тие, што не се християни, ќе ви почитуваат, а вие нема да зависите од никого. Водичка свежа, водичка. Нема потреба да ви научам, вика, да се сакате ден со друг. Тоа ви е по заповедта. Сака го Господа Бога Твой, съседа своя дух, душа, тело и сака го ближния, като самиот себе. Ти, ако не го сакаш ближния, като самиот себе, не се сакаш ли себе? Ако си Божи, ако сте вода, ако сте свежа вода за Исус, ние трябва да се сакаме да с Вика, не бойте, живейте си тивок живот. Тивко. Що мога да ви разберат? Що правите? Що мора да знае левата ръка, що прави десната? Ако правите милостина, ако правите нещо християнско, па не мора да разгласувате, не мора да знаят. Не мора. Не мора. Вашата награда е горе на небото. Ако се вземете наградата тук на земята, горе келената награда, от и вие веки сте добили. Ако се качите горе, ако ги каже Бог сите работи, че сте ги направили, рече, е, мой верен слуга, еве ти 10 грама, владей со 10, со 5, со 1, не е битно. Битно е да сме спасени. Алелуя. Ти си е живеят. Секој да си заработува за живячката и да се биде скромен. И ако можеме, да си помагаме на них. Да си помагаме. Не да се отмага, да се помага. Вика, що ти го представува свежа вода? У от од 25 глава пишува нали, Главен бе гладен бев ме нахрани, бе бев на напои. Свежа вода, свежа вода. Господа, кога сме го ти това ние направили? кога сме те нахранили? кога сме ти дадели вода, а не оцет, <laughs> кога сме те посетили у болница, у затвор, кога му убия, сте дали макар една чаша вода, вие тоа на мене сте обидувате. Вика Исус. Тоа е християнството. Божието да Последното е нещо, да го поделиш, не да го поделиш, да го дадеш на Бог. Вика, вика, вие като християни трябва повече да мислите на другите интереси на развоите. Пишува в Филипяните, дека беше. Мислете повеки на другите интереси, него на своите. Затоа што потоа ќе е познан. Ако дојде брат ти и рече тај ми дјавол, нема. А ти имаш. И речеш, оди, ја ќе се молам, Господа те благослови по пато. Свежа си. Гладен бе, ме нахранете. Желен бе, ме напоите. Постата на болни, постата на немотни, постата на вдовици, на гостувани на, на, на сираци, на луѓе што се употреба. Пишува Словото века, некојаш ангели, ангели ќе угостате без да знаете. А ја ако изпадам от този момент от центра, отрябва да се вракаме нервозни, опнати на работа. 4 сата. Тебе сега, аз тук ќе обострувам. Дали знаят Тоя на работа беше? Това е слънцето. Знаете, много са е християни. За да знае защо. Най-храбрите луги днес са християни. Най-храбрите луги. Да застанеш и да кажеш, не така. Не е толкова живо. воля. Лугито знам. Лугито си те викат за обичаите, а то останало стари, вратите ни, яда то са глупо да обичава да говори да ги правя. Защо ме говори? Защо? Пък има оговарят. Народът ми се смее. Викам, ама ти за кого живееш? За тебе ли за народа или за Господ? За кого? И сега, ние сме спасени за добри дела. Пишу у Ефесяните. Ние сме спасени, за да видим свежа вода. За да помагаме, за да си помагаме, за добри дела. И сега, какво да го постигнем това. Какво да бидеме свежи Що мислите? Какво да бидеме свежи Оти човечкия поглед тежка работа. Следейки по примерът на Исус. Следейки по примерът на Исус, ние сме свежи От и Господ, Господ, толкова се така свето, ще бъде Исус, Неговия син. Дойде, Дойде Исус на цел да остваря Божията воля. Исус дойде на цел да остваря Божията воля. Тая цел беше. Исус не дойде тук да пороби, не дойде тук да се тепа суригайните, не дойде тук да се докажува, него Исус дойде да биде пример. Да изпълне, да изпълне Божията воля. А Божията воля беше да се спасат. Те ще ти помогнат да бидат спасени. Но ти Бог не сака. Ние сме Негови створения. Имаме да е сигнал заради нас. Исус дойде и ни биде пример. Какво? Да бидем свежи Бог. Ставайки го пример на Исус. Дали го познавам Исус? Дали го познавам Исус? Како ќе го познавам Исус? Кој е Исус? Кој е Исус? Како мислите ќе го познаваме Исус? Читай го Новиот Завет. Се що он направил и се що он правил, пише во Новиот Завет. Ако сакаш да го запознаеш Исус толку длабоко и да биде свежа вода, читај бре. Читај новия Завет, не чекай ја да ти кажу, ангел, зоки, Игор на утре Натал ги проповеда. Зоги ги проповеда. Ама какво ги проповеда? Ако се работят по Божите Слово. Да познават кой е Исус. Знаете ли какво? Исус го познаваше така. Затова ще всеки вече ходеше от гората. Исус не правеше нищо само себе. Исус рече и аз не дойде да сборам само от себе. От кой сборя само от себе, я траже своята слава. Я дойде да я пресам Божията воля, Татковата воля. И моята наука не е моя наука, не е науката на таткото. И я не тража моята слава, не го е дойде да го прославам таткото. Следим ли го Исус ние? За кого я сакаме да прославяме? Кого това, кой това се прославя? И я ще съм тук, тия ще пея, моите служители ще пророкуват. Кой да се прославя? Господ луди, Господ сака да се прославя пред нас. И да кажеме, Бог това го направи. Какво Исус ще викаше? Исус имаше близина со Таткото. Они беа близко, еден од друг. Исус вика, бидете и вие со нас. Едно да биде. Јас Таткото и вие. Кој со мене вика, Таткото сам. Исус одеше и утрето знаеше дека доде што да проповеда, кога да изцели. Зашо знаеше? Затоа што таткото му покажуваше. Од Јорн вика, таткото и синот ќе воскреснува мртви како што таткото воскреснуваше. Исус тоа вика. Затова, защото беше с таткото, таткото му е кажа. Таткото му кажа, който ти кажа, ти ги възкръснеш. Оди Лазар възкръсни го. Исус не поде само от себе, таткото му е кажа. Исус не ги нахрани пътилените, у молитвата, моли се, таткото му е кажа. И дойде да ни каже, ние ще трябва да правим. Ние имаме Христа сега от таткото си, преко кръвта на Исуса Христа. Покаяни сме, нали? Имаме близина с от таткото, имаме ли? Преко кого? Преко Исус. Делата, вика Исус, шо, аз ги правеше, ще ги правите и вие. Дори по-големи дела ще правите от мен, вика Исус. Държаме се на Столото. Следваме го примера на Исус. Отдем е бил на столото. Кой е от научената на столото? Ке знае. Ке знае дали от Светия Дух, дали от дявола, дали от моето я, дали от моята гордост. Кой е научен, ке ги препознава работата? Токму за това Исус дойде. Исус вика на майката на Яков и на, на Йова. Жиро, ти не знаеш, що сакаш му. Не знаеш, що сакаш. Господе, от син от десната, един от лявата страна. Моите синчиня, Господе, да бидат от теб. Моите синчиня. Исус вика, знаеш ли шо? Кой ги биде от десната страна? И от лявата страна, аз не знам. Таткото знам. Така ли беше? Да. Кога ги биде последния ден, Господи? Исус вика, я не знам. Последният ден го знае таткото. Ама Исус сега горе знае. И сега ние дали пример на Исус. Трябва да на таткото. Облизим. И да знаем днес. Вечер. Моля се. И утре имаш сила. Имаше сила. Ако си молитва, ти имаше силата на Пентакост. Ако си молитва. Ако не си молитва, няма сила. Ако не е скалата, Немаш мускули. Nemaš, Немаш ти си слаб. Ако не веш, ако не, не се движиш, слаб си. Немаш кондиция. Ако не се молиш, немаш сила, немаш. Колко знакаш читай, прочува Библията, ако нема молитва, ако нема пост, ние сме слаби. Исус вика, тај род, тай род се изтерува само с пост и с молитва. Како ги стераме ние демон, ако нямаме сила? Колко ќе стераме демон, ако не сме постили и не сме се молили? Пример е Исус. Он постеше 40 дена пости. Човечкото тело може да че не издржи. Ако те воде тук Свети, не само от своя ръка. Само своя своја рака един ден ќе издржиш без идеја. Втори ден ги јадеш. И то съм изкусил съм ви това. Значи кога Бог ми даде да постам, постам и не мисля на едење, имам сила. Ако решим няма постам, три дена, няма шанси. Втори ден няма. Така да, Бог сбори на тия, що са на Неговата близина. Събада ако станеш, замисли се Господ седе на столчето и те чекат. Чекате да седнеш на столчето до Него. И ние седнем до столчето на Него. Господи, дай ми сила за ден, дай ми се на работа, Дай Господа помогни дай ми добавно дено, чуй, благослови ги на Мартина, так шалтер. На Бог той, че Я не съм слушнал Господ, че ми кажа. Я не съм слушнал Господ, че ми кажа. и ами, Господ сака да му збориш, ама Бог сака и да ни зборе. От Исус вика, вие сте мои приятели. Вие сте мои приятели. Не сте ми само слуги, вижте. Вие сте мои приятели и аз сакам като со приятел да споделаме се. Господ сака се да споделя с нас. Се. Ама кой сака да го слуша? Дали имаме време? Нямам време. Нямам време. Там, шалка. Тръчам на работа, и одам. Ама знаете ли шо? Господ ти попада с горе. Няма време Господ, така попада и си викам, Боже, сакам на вай твой слуга да го дяснеш, защо Татко ми се мачи пред да почини. Не се мъчи много, ама тия денови аз го питам Господ. Опато, викам, защо се мачи? И знаете ли, що ми кажа Господ? Директни сбори от него. Знаете ли колко балка Господ директно сбори с Господ? Вика, Зоки, я го ставам, да видиш само, дека телото пропали. Шатор, вано с киле, закръпиш. Операция има направи човек. Окото, нали, мрежата му извадия, му се скиде шатър, закръпиш. му се скиде, закръпиш. Шатора пропага. И телото пропага. И аз само ти кажу, дека кой се надева на телото? Само чуй. А кой се надева на Светия Дух? Ти живее, така ми се покая и не се мъчи. Отде си. Отде си Господ. А Бог ме научи на лекция. Телото пропага. Телото е шатър. Пропага е тежко живот. Свети дух, душата. После На взема. Нашия дух бъде горе по Затова да оставим пример на Исус. Он ни остави само две заповеди. И то не са тежки. Сакай го е Господ, Твоят Бог, с усещане на Тебе. Не му носи зети. <laughs> Не му носи нищо. Само подай сърце. Господи, е от него сърцето и формирай. Какво Майстор клината ще я Дай ми го средство. Господ ти те обикува. Болен. Котелка не ми е да болен. Ама ако го сакаш Господ, ти ги поднесеш болките. Кога повече сакаш? Господ или сами от себе? Кога повече сакаш? Господ или алкохол, ракията? Все си имаш избор. Кой? Сакай го Господ. И втората, сакайте се без умори. От това ки ви познавам. И накрая, Исус се понизи. Понизи се. Да, и ти се понизува? Понизността е най-добрата свежа вода. Защото мозък може да е господа вкус от нас. Понизност. Затова, защото Исус се понизи от Господ стана слуга да им служи, да им служи на луито, на крещниците. Одека и Симон, фарисея. И там отговаряли на грешница. Там отговаряли на грешница. Прелюбница. И му ги мие нозите. И он, слуга, апостол. Нищо не рече. Е Само рече, грехът се простени. От много любов имаш. Колко любов не е има? Но, да е може да е така. Се радуваме на и да се радуваме. Вяра и любов много От Исус имаше и се понизи, дойде, дойде, служи и беше понизен и послушен. Послушен до смърт на кръст. До смърт на кръст. За да не можеш Исус да се освобода, за да не можеш Исус да ги страме, си детално ще му се смее, можеш полисност или послушност да оствари Божията воля, я правия, я и ти да бидеме тук сами. Ако Исус не успееш, нямаше да ти да успея. Он ли е пример. Ако Исус успял, и е я ти успя. Зато ще имам плюс Светиот Дух, Пентекост, дел на Пентекост, Светил Дух и Светиот Дух ми дава сила да отдам победнички живот и да видам, да видам свежа вода. И знаете што е накрая вика Исус? Ако вие не знаете мене и го следете примерно, Já ga je v uma Zavet, ovdje niti pravi tako. Amen. Amém.